bukeye bwaho umukuru w'igihugu yarahinduye bamwe mu bagize inama shikiranganji ubushikiranganji butanu kuri cumi na butanu akaba aribwo bufise abashikiranganji bashasha ku nama uno munsi tugaruka kuri iyo mpinduka iherutse kwibonekeza muri leta y'u Burundi turaba akarusho igiye kuzana ku barundi Burundi urongoye csb ni ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu burundi turakuramukije ndabaramukije nanjye kandi ndaramukije n'abatwumviriza muri kino kiganiro kaze ku nama dr guillaume ndayikengurutse urumwigisha muri kaminuza wanonosoye cyane cyane ibyigwa bya politiki hamwe n'imigenderanire amahoro neza amahoro neza ndaramukije abariko baratwumviriza n'abariko barakurikira radiyo televiziyo y'isanganiro nongera ndamutsa abatubwira dusangira ikiyago kaze hano ku nama murakoze mu buhinga bw'ibyuma hari serafine hakizimana na Mugira neza leonce bitariho niho hahagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje ana desire bukeye neza sangwa ikaze biri mu mabanga y'umukuru w'igihugu ibyo umukuru w'igihugu ajejwe cyo rero nibaza yuko ari bisanzwe kubihindura gusa nkeka ni uko byaje bikurikira amajambo atari make yavuzwe abamwe n'abandi bagerageje guhuza n'iryo hinduka umukuru w'igihugu yari amaze iminsi atunga agatoki ko bamwe mu nzego batariko barateza imbere igihugu mbere akanabadoma koko kumbure harimo n'abajya ibiturire bonona amatungo y'igihugu ni ukuvuga ko iyi ngingo ije muri iyo ntumbero mwashaka hari inama zitari nke nagiyemo ariko aragirisha ndimwo ndibaza naragiye nk'umushika zibiri ndimwo narumvise yidogera abashikiranganji bamwe bamwe bitakenewe ko mugabo nushanga arabivuga kuko nabonye yarabivuze no kuyadara bivuga ubushikiranganje bw'ubutunzi yarabwidogeye cyane cyane cyane afatiye kuri kijya twise budget programme arabidogera aravuga yuko bariko bakora ibintu bidatuma igihugu gishobora gutera imbere hamwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mbere arashika n'aho avuga yuko nk'ibi bijanye n'ifumbire umwavu intabire ko harimo n'ababinyegeza n'abatuma iyo fumbire itaboneka yarabivuga rero atabideha abivuga byumvikana n'ayandi majambo atari make yagiye arashikirizwa twumva ko by'ukuri kuko abarundi murabizi turafize ukuntu tuvuga iyo tugomba gusohora akatubakiye eh, ukumva yuko hari kitagenda neza mukuru w'igihugu rero we mu kubivuga yarabivuganye ni ukumva ko hari ibintu bitagenda neza reka ndagaruka rose ndagaruka jibe hanyawakira ikibazo ni nk'icyo nyine uri mu bahurikiye mu masendika y'abakozi eh, csb no mu runani rumva muyatwara namwe mufise uko mwakiriye iyi mpinduka ya leta y'u Burundi mwayakiriye gute twabyakiriye nk'abandi barundi kuko iyi leta nk'izindi zose aha n'ahandi turazi ko leta yafise ibyo yiyemeje hanyuma ibishinga ubushikiranganji bugabuye uh-huh. rero umukuru w'igihugu nk'uko abazi ubushikiranganji bwose icyo bujejwe icyo bujejwe araza arakurikirana nta kibuza amateka arabimurekura akagira ati aho bigeze harageze ko bagukorera mu ngata kanaka nawe bagukorera mu ngata tubona rero yuko impinduka ari inkebuzo ku bantu benshi mhm. ni inkebuzo ku bantu benshi kubera ko eh, be twari tumaze iminsi tubona umukuru w'igihugu yabivuga akavuga iki akavuga na kiriya umugabo werekeye abashyikirankanji ntiyari bwafate akamwafunywafuga gakwiye aragira ati muri leta ndahinduye abashyikirankanji batatu cyangwa abashyikirankanji bane turibuka igihe kimwe hahindutse umushikirankanji umwe mugabo harahindutse abashika eh, harabaye impinduka ubona ko yobera inkebuzo abahora muri leta yobora n'inkebuzo uwinjiye muri leta ikayobora n'inkebuzo n'abandi bayobozi ku rugero rwose bariko ni ukuvuga ko umwe wese kuco ajejwe atiza kubikora ku neza y'abanyagihugu nk'uko akunda kubivuga akabikora kandi abona ko ariko arabitunganya mu nzira ijyanye n'amategeko intebe zikomeye rwose ikebura abarundi nka bose urakoze reka ndagaruka ko mureshimika uraba cyane cyane ku ntambamyi eh, zihanze ibisata bitandukanye eh, nko mucakazi naco abasindika y'abakozi murashobora kuba mufise namwe icyo mubona ariko mbanze nce kumwigisha muri kaminuza Dr Guillaume Ndayikengurutse wumvirije uko umukuru w'igihugu yari amaze iminsi ashikiriza Eh, ibyo babona bitagenda neza muri leta y'u Burundi hanyuma ukabona uko yahinduye izi nzego umwihwezo ubigira ko n'uwuhe nk'umwigisha muri kaminuza murakoze eh, haraciye iminsi by'ukuri twumva umukuru w'igihugu avuga yuko hariyo ibintu biriko biragenda uko atavyifuza avuga yuko hariho abo bakorana batariko barakora ibyo botegereje gukora eh, hanyuma ni ukwibuka yuko umukuru w'igihugu hari ibyo yemereye abarundi hari ibyo yemereye abarundi n'ibyo aguma yemerera abarundi Eh, nicyo gituma rero nibaza yuko ari bisanzwe mu gihe abonye yuko hariyo abantu by'ukuri batariko baramufasha gushitsa ibyo yemereye abarundi nibaza yuko ari bisanzwe kandi nta n'uwundi yobikora niwe abihagarariye niwe ahagarariye amategeko nta n'uwundi yobikora atari we eh, ni yuko ashobora kuvuga ati reka mpindure abantu muri ibi bibanza canke biriya eh, ariko by'ukuri ntawe ushoboka avuga ngo hariho isano Eh, ntawushobora kuvuga ngo hariyo isano hagati y'ayo majambo yashikiriza n'izo mpinduka zahabaye eh, eh, ariko uciye uraba naho yahinduye ubu bushikiranganje butanu cyane cyane noneho ni ubushikiranganji bune kuko hari ubushikiranganje yasubirije wagiye kuba umushikiranganje wa mbere Eh, bisigura yuko byari eh, bikwiye ko ahindura aho gusa mu bisanzwe ingorane ukunda gusanga muri mwene ibi byacu byaciye mu ntambara ibibazo ingorane ukunda gusanga dufise mhm. ni uko abantu dukunda gufatira ku bantu mhm. abantu tubona mhm. mu bisanzwe uko byoteje kugenda ni uko inzego n'amategeko ari byo byoteje gukora abantu tukabaraba ibisanzwe kuko iyo hari amategeko hakaba inzego hakaba n'ingendo bashizeho wowe nk'umuntu ugeze muri icyo kibanza nta kindi uba ufise wokora atari kwisunga ayo mategeko atari kwisunga iyo ngendo ihari ariko ni ibintu bisanzwe hari abahinga benshi barabivuga yuko mu bihugu byaciye mu ntambara ukunda gusanga abantu bari imbere rwose gusumba inzego n'amategeko nicyo gituma turi ko turafatira rwose turaba ngaba abagiye ababaje ariko igikomeye mu bisanzwe ni inzego n'amategeko ni kuvuga rero ngo hariho ngo yari gushobora guhindura benshi cyane ngo yahinduye bakeyi ntiyaza yuko atakamaro kanini yabifise igikuru ni uko ijya ngendo avuga igikuru ni uko aya mategeko dufise igikuru ni uko izi nzego dufise ni inzego zihari ziba zifise n'ibyo zigejwe byanditse mu mategeko igikuru ni uko ariko byogera bigenda aho nyene gamwigisha nyene eh, mu kiganiro nk'iki nyene twatanguriye ubuheruka hari abanyepolitike bagira bati noneho ko umukuru w'igihugu noneho yahinduye inzego ariko gaco usanga ati yagumije muri bamwe bo mu mugambwe umwe gusa Aho nabo babwira iki ko bagira bati hari imigambwe ibona itibonamwo muri iyo leta ku ruhande rumwe dufatiye ku ngendo ya demokarasi eh. dufatiye ku ngendo ya demokarasi hariho umugambwe watsinze amatora hariho umugambwe ufise porogaramu yatowe n'abanyagihugu byoba byiza byoba byiza reka turashimika mwigisha muri kaminuza ngaruke kwa Gabriel Rufyiri mukuru w'igihugu uti urabonye ko agiye yishura kubyo yari amaze iminsi avuga none urabye cyane cane ivyo yaguma domako ku buzima bw'abanyagihugu ubona ko eh, hari biboneka ko bigenda bitamera neza mu gihugu eh, we ubona intambamyi ziri hehe muri ibi bisata cyane cyane by'ubuzima bw'abanyagihugu aho ubona uti aba bashikiranganji bashasha boshimikira bwa mbere nagomba mbanze nshigikire cyane icyiyumviro dogiteri ahejeje gushikiriza dogiteri ndayikengurutse ndayikengurutse ni icyiyumviro gikomeye rwose kandi ibihugu bya afurika byacu tutamaze kuva mu byo byiyumviro byo kubona abantu ntitubone inzego n'amategeko ni ukuvuga ingene inzego zubatse ni ikibazo gikomeye cyane rero nibaza yuko guhindura abantu woza kuraba ingene mu gisuda no mu gipolisi bigenda cyangwa mu bucamanza cyangwa mu ndero twotanga rega hoho bahindagura ku mwanya ku mwanya baguma bahindagura ko baguma bakenewe eh, eh, kubera baguma bahindagura kugira ngo umuntu amenyere mhm. kuko hari igihe umuntu ashobora kumenyera eh, nicyo gituma babigira gutyo n'ivyo nibaza mhm. rero numva ari byiza ko twushyira imbere cyane ibyo bintu bijyanye n'amategeko eh, n'ingene inzego zubatse aho gushyira cyane umutima ku bantu si wa mutima wo gukunda igihugu ahubwo ni have ndahaje nanjye ndonka aho nyine none intambamyi mwe muzibona ziri hehe kuki habura uko kuntu guteza imbere igihugu koko nk'uko umukuru w'igihugu abyipfuza jewe ngomba shike kure cyane ingene ndavyibaza ubwa mbere n'ingene inzego zubatse ndabaha akararo gasanzwe kugira ngo icyenda gisigura neza mu minsi yahera mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani igihugu cyarabonye ko hari ingorane ijanye n'ivyo gutoza amakuru n'amatagisi ngaha mu burundi hanyuma igihugu kica kiriyumvira ukungene cishobora kuronka amatagisi n'amakori baca barondera abahinga b'ikigo citwa trademark east africa ni eh, ikigo ehm, cyakwikorera mu biyaga eh, muri east africa washaka gifise n'ikibanza n'icyicaro hano mu burundi kikaba gikora cyane cyane mu bijyanye no guteza imbere eh, ibijyanye n'intwaro ibereye muri adiminisitirasiyo n'ahandi mhm. hanyuma rero baca barabasaba ingene bushobora kuraba ingene butuza amafaranga menshi kandi neza bashobora bigira ubuhinga bashobora rondera a consultant international igihumbi na mirongo icyenda uti icyo ni cyateye imbere rero eh, kubera ntibigeze bashyira imbere abantu bashyize imbere amategeko n'ingene izo nzego n'ingene ubere yubatse ubwawe none ni kubera iki mu bindi bisata hatari ko haraba karorero ariko ingorane rero reka nakubwire yaciye ishika uyu mugabo kirani horumesi ibi bintu bidahindutse batagize icyo bita reforme de leta ingene leta ikora uno munsi haba impinduka ingene leta ikora ngo ibe reforme ndagenda kubwire yuko atari akantu k'ibi kizogenda gihinga mumbabarire mugabo ndafise ikizigiro cy'ukungere nibaza yuko bishoboka nuko nk'ibi bijanye by'amafaranga twumvise ko hatanga ibya budget programme turibaza ko niyabigira nk'uko bobere bayikoze ndemera ko ibintu bishoboka ndagaruka rufsiri Gilbert Nyawakira nawe nk'urongoye ihuriro ry'amasendika nawe urabona uti intambamyi ziri mu gihugu ubona zituma umukuru w'igihugu arinda yidogera bamwe mu nzego akanazihindura we nawe bizitiriye cyane cyane wonashimika no ku gisata kibaraba eh, c'akazi eh, nivyo aho bizitiriye nuko wishobora mu biro by’amapolitike y'igihugu usanga bitakorwa ku gihe cyangwa bikozwe bigakorwa nabi aho watanga akarorero eh, notanga akarorero nk'intunganye y'imishahara y'abakozi ba leta hanyuma ntibyaciye bikurikira byarafashe ikindi gihe gushikaho n'ubutigeze ubu bitaraja mu ngiro ariko umugasanga biri hehe wabonye rufyiri ariko aratanga akarorero k'ingene habaye impinduka bati bisaba ngene leta iba yubatse bigasaba n'amategeko ukuntu aba yubatse n'inzego ziba zubatse hagasaba n'ibindi bitari bike kuko ntawe uvuga mu kintu gikoreye mu ngiro kubera ubushikirankanje ubwo n'aho ashobora kuba afite mu rukomeye hari n'aba bisaba ko gushyira mu ngiro bisaba ubushyikiranganji canke buriya n'akarorero nk'ibi byerekeye imishahara birasaba ubushyikiranganji bw'abakozi ba leta birasaba ubushyikiranganji bw'ihera ca leta birasaba n'uko haba mu gihugu haba hariho n'ubutunzi bukwiye kugira ngo ishoboye gukorwa urumva n'ibintu bikwega kwegana ariko kandi naho ni na bimwe bimwe byaba bihari tuvuye nk'ubutunzi ubwo buryo bwa buhari hatari ababishyira mu ngiro mu mwanya birashobora gushika ugasanga byaratevye ubu rero nk'iki kiri mu bintu abakozi ba leta ah, n'abandi begamiye ibyo bisata usanga n'uburushu bwarahagaze bagira ati byaratebye ariko urabye kuva umukuru w'igihugu atangura kubivuga eh, nta ntambwe mushima mubona muteye byarateye imbere turashima inama y'uko ku kwezi baratanguye gutanga ibintu byegurura amapeti kuko yari yarahagaze n'amapete kuva umwaka w'ibihumbi bibiri uturusho tuja turiyongera uko umwaka ugiye uturusho igihe buguruye amapete hari uburyo twiyongera twiyongera mu bundi buryo ntenda gusigura kugira ngo ubyumve woronse amahera y'uturusho ku mwaka wose baca baguharurira umwaka umwe gutanyaruka ni iki tuvuga uti mbega umuntu wese aradi cajejwe umuntu wese mu byo ajejwe ariko arabirangura akurikije igihe kuko icyo ukora wogikoze mu mezi atatu ugakora mu mezi icumi n'angahe ni ukuvuga ko utaburi kurabitunganya nk'uko bitera gutungana ibintu bizagenda ko byatekanijwe igihe kirimo umwanya urafise urakoze urakoze eh, dr guillaume ndayikengurutse uri kuraraba umukuru w'igihugu uko yavuze nawe washimitse ugira uti ni ukuraba amategeko si ukuraba abantu ariko none none ni kubera iki eh, nk'uburundi urabye aho bugeze kuko ibuguma ngaho ugasanga haraba uko k'umukuru w'igihugu eh, ashikiriza ayo makenga yiwe ariko izo nzego zikaguma zubatse uko nyene ntihabe gutera imbere intambamye ziri hehe ikibazo catugaruka ko eh, ni ca kindi nyene izo nzego tuvuga zifise izihe nguvu no munsi ni ukuvuga by'ukuri harabaye kuva eh, muri bijya bihe twari ko turava mu magume harabaye ugushaka ko tugira inzego zikomeye zirengera abazirongoye zirengera abariko barazigera gestionnaire c'est-à-dire des institutions plus fortes icyo ni ikibazo tuba dukwiye kwibaza eh, ayo mategeko uko ari ari meza yagiye arubahirizwa ku buryo bw'uko umuntu wese ayarenganye umuntu wese ayahonyanze tutiriwe turaraba ikibanza afise uwo muntu akabibazwa urumva ibyo byose n'ibibazo dukwiye kwibaza kugira dutegere igituma naho hoba hari abantu bashoboye ndashaka kubwira nk'ubu urabye ni ya mategeko ni za nzego zikomeye kugira ejo cyangwa hirya y'ejo ntaba afise ugushaka kuyiza ntabashije gushaka gukora kuyiza ngo usange hari ibintu biriko biramubuza gutera izo ntambwe ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe eh, nicyo gituma abantu baba bakwiye kuraba gose gucunga gose eh, muri ibi bihugu byacu ibihugu byaciye mu ntambara usanga ari ibihugu byakomeretse rwose aho urwo rwego ruhinduka rwiyadabuta ku byo wowe ushaka muti rero ni ukuraba inyungu ya benshi ya bose eh, kuronderana ntaryo inyungu ya bose kuronderana ntaryo ineza y'igihugu iyo neza y'igihugu n'abacu yama iha ku mashi utwo twebwe tuba twifuza nk'abantu mbega mwigisha hoho umukuru w'igihugu iyo wumvise ariko arakarira abari mu nzego agakara cyane mbere ariko ugasanga bikeye biba kubandanya hoho biba bizitiriye he oya muri no misi heze harabaye ivyo twita communication politique simbona neza ingene no bivuga mu kirundi aya majambo yagiye arashikirizwa eh mu bijanye na politique yari menshi kandi afise inguvu nyinshi cyane mm -hmm. twege rero nk'abanyagihugu hari gusanga usanga bituremera bikatugora kwakira mugabo burya kenshi iyo birinze bivugwa ni uko biba bifite icyo bifatiyeko ariko naho bitoba birinda kuvugwa n’inguvu nyinshi igikuru n'ibikorwa biba biriko biraherekeza ayo majambo ego muriko mugenda mushikiriza cyane cyane intambamyi ziri mu gihugu ubona uti nizo zatuma n'umukuru w'igihugu abandanya atashima ko inzego ziriko zirakora ariko Gabriel Rufyiri urabye izo ntambamyi aho ziri ubwira uti mu Burundi bikwiye gutora umuti gute ingene bikwiye gutora umuti nta elegana nta bintu bigoye birimo oya ikigoye cya mbere nibaza nishaka nico no kwita prise de conscience sinzi ingene no mu kirundi n'ubundi abantu bagakubitiza agatima mpembero eh, bakabona ikibazo kibereye mhm. iyo umuntu uramaze gukubiza agatima mpembero umuntu akabona ko hari ikintu kibuze burya uba uri mu nzira yo kuza gutora umuti nk'ubu uya twabona mu burundi bituriko turavuga mpereye kuri ibi bintu twaciye dushimikira ko cyane byatanguye kuvugwa na umwigisha namwigisha Guillaume hano mhm. nufata ko ubwa mbere abantu bariko baratwara abandi boshira mu mutwe yuko ikintu cya mbere gihambaye ari ukubaka inzego natanze akararo ka Obert nibaza ko Obert ari akararo kagaragara kaboneka kandi uwabikoze yaragwanijwe no kwiruka yarirutse yaragiye narabikurikiranye byose bacabubakira izi nzego bacabubakira mugabo babanza gushyiraho amategeko amabakira n'izi nzego aba bantu rero twavuze rezende vidi aba nabo barakenewe barafise ingene bagomba kuba bafise ingene bameze uko kuntu baba bameze nako kurazwi mhm. sere integrite bagomba kuba ari abantu by'ukuri bafise imico n'imigenzo myiza yo gutwara abantu ariko icyo nacyo kiragoye kubona ntikigoye eh. ibi bitatu bimaze bimaze kubaho nibyo bica bigira kimwe twita systeme nationale de l'intégrité bisigura iki mu kirundi ni kuvuga haba hubatswe inzego zubakiye ku buntu uburyo izo nzego zose zubatswe ziba ziriko zirakora usanga ari inzego ziyubahiriza zonyene kandi zidashobora gutuma hari ikintu gishobora kononekara mu niyo cononekaye ntigishika kure cyane ibi rero nibaza yuko byodufasha cyane ibyokorwa nk'ubu mfatire ku kariro gatoya gasanzwe nibaza twavuze ibintu by'amategeko mhm. umukuru w'igihugu yaraye ahinduye leta dufate gutyo ikintu rero nibaza ubu uya guca bakora kugira ngo tubone mu by'ukuri yuko bagomba kubahiza amategeko uwo mwene yahari n'imiburi yiburi nibagende bafate ibwizwa shingiro mu ngingo ya mirongo icyenda na gatanu ivuga iki ivuga yuko umukuru w'igihugu icegera aciwe umushikiranganji wa mbere abagize ibiro by'inama nshingamateka abagize ibiro by'inama nkenguzamateka bagenda kwerekana ubutunzi bwabo ingingo ya mirongo ibiri n'icyenda y'itegeko ryo kurwanya igiturire no gukinga amabi ava ku giturire ryashyizwe ku mukono n'umukuru w'igihugu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwandamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu navuze mu ngingo yaryo ya mirongo ibiri n'icyenda iyo ngingo ivuga iti mu minsi cumi n'itanu leta igiyeho cyangwa abagize leta bagiyeho turaba akarusho igiye kuzana ku barundi n'u Burundi muri studio turi kumwe n'abatumire batatu hari Gabriel Rufyiri umukuru wa Oricom ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Gilbert Nyawakira umukuru wa CSB ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi hakaba na Dr Guillaume Ndayikengurutse umwigisha muri kaminuza batatunganya neza amabanga bajejwe ntibijye wamwumva ngo bagira ibiturire cyangwa banyuma urumogi cyangwa banyuma akanyanga ugasanga musanira bafuye aramenye ni ukuvuga rero gutunganya ubushikanganje cyangwa naho nufata ubwo bwose ifata ubwo butungane mbere yo kuvuga ngo ukora usipureme cyangwa nkavuga ngo umushikiranganji hariho abaca imanza mu masentare y'intango bajya bagiye bakabikora bidakurikije amategeko ni ukuvuga ko byose biba biriko niho bitangura gupfira ubutungane bwose baca bavuga ati ni ukuri nta kintu nta kigero ni ukuvuga rero yuko ni ukuntu ikintu gitunganywa kuva ku ntango gushika hasi hasi uti none hasi hasi ni hasi abaja hasi bakaba abantu bashoboye uko abandi babakurikira bakaba abantu babashoboye ukuntu bahanahana amakuru n'inyigisho niwe ajejwe gushyiraho iyo ntunganye umushyikiranganje bwiwe aho aho bidatumbereye neza nk'ubu ushimikiye ahakwegereye ubona n'ingoga hari ingaruka wabonye zibonekeza kubera bitari bitariko bitunganywa neza ntaho duhereye tuvuze nk'ibyo byo gushyira mu ngiro izo politike zerekeye iyo ntunganyo y'imishahara eh. turabona ko byagiye biragira ku nzego zimwe zimwe bihagarara ku zindi bihagarara cyobyo urabona ko byakwegana bitari mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta gusa byaragiye no mu bushikiranganje bw'ibihera cya leta byaragize n'igihe bavuga ati nta bahinga bariho kubiharura urumva rero bya byo by'itunganya y'imishahara byabayemo byinshi kubera ko byajyamo benshi eh. abo benshi nabo ni ibi tuvuga uti hategeza ku rwego nabwo ruheza intumbero ubwo bushikiranganji bw'abakozi ba leta n'ubwo bushikiranganji bw'ubutunzi kugira ngo ibintu bikorwe neza kandi bikorwe ku gihe mm-hmm. nivyo rero tutagiye turabona ari naco gituma ubona ko hagiye harabonera ko byatevye batugeranye n'igihe byari kubera ndagaruka Gilbert eh, eh, professeur eh, dr Guillaume ndayikengurutse wagiye usigura utangiye insiguro nziza ariko uravye uko uburundi bwubatse wogira uti inzego zokubakwa gute ni hehe hokosorwa cyane cane kugira ngo aba baba baroyeho bagende bubaka neza igihugu bateza imbere igihugu nk'uko umukuru w'igihugu avyipfuza nkava nasubiye kuvuga ivyo nari navuze mhm. ariko by’ukuri kugira ubone yuko ibiti birategerezwa gukogwa ni nk'aka mm, buwate noire sinzi ingene nawe mu kirundi ni nk'akabuwate nwara akantu kirabura nyine kirabura akabuwate kirabura uh-huh. ibiberamo hagati indani muri izo nzego za politiki biragoye kumenya n'akantu kugaye nyine eh, twebwe abanyagihugu biratugoye kumenya nko kugira ndiko ndavuga inzego za politiki, lo system politiki iki cyukora avuga ibintu bitatu hari icyo yita la kapasite integrative ni ukuvuga izo nzego zigashobora kunywanisha abantu bose ni ukuvuga izo nzego zikagerageza kuraba yuko nko muri ibi bintu tuvuga ati hari ubukene zikagerageza kureba yuko atakinogo kiriko kiraboneka hagati y'abantu bakenye n'akagwi k'abantu bakeye k'abantu batunze cyane ni ukuvuga abantu bose bakumva bariko baranwana ukiwufatira no ku bindi byose byagiye biradutandukanya muri kahise icyo ni cya mbere la capacité intégrative icya kabiri gikomeye c'est la capacité responsive ni ukuvuga izo nzego ingufu zifise kugira zishobore kwishyura ibyo abenegihugu bazitezeko ingene izo nzego zishura urabona nk'ibi bibazo by'ibitoro uno munsi ingene izo nzego zishyura donc ivyo bintu bitatu inzego ingene zishobora kunywanisha abantu ingene zishyura ku bibazo byabo n'ingene niyo haje ibibazo bishasha izo nzego zishobora kwiadapta kubwira zishobore kwishyura kuri ivyo bibazo n'icadutse cyose baragishobora icadutse cyose zikabitora inyishu aho rero niho ushobora kuvuga ati twubatse inzego zikomeye kubw'uyu umuhinga ndiko ndavuga David Stone mhm. ariko none cyane cyane ga mwigisha none nk'ubuye bagiye barasigura nka rufyiri na nyawakira kuki iyo hariho n'amategeko atomoye neza ugasanga eh, ntiyubahirizwa kandi n'ayo mategeko yaratomoye icyo nakubwiye ati genda uronderere kungene hubakwa amahoro na demokarasi mu bihugu byaciye mu ntambara ntushobora kubikora nk'uko ubikora mu yindi leta iyo ari yo yose kuko abantu baba baje bafise ibyabababaje baba baje bafise ibyabababaje kandi bakaba bumva yuko kuba izo nzego zihari kuba bashyitse muri izo nzego ari kukubwira bitunganirize ku bishobora kuba byarabaye muri kahise mhm. jeri yanze ko nakwishyuye reka ndagaruka ndagaruka eh, eh, gaburiyeri rufyiri none ikintu ubona ugira uti uno munsi izo nzego zo kubakwa eh, uko muri ko murashikiriza izo byifuzo byanyu mutibaje mu ntumbero y'iterambere mwe mugira muti akarusho inzego zubatse nk'uko byozanira igihugu n'uburundi abarundi n'uburundi ni akahe uburusho ni bwinshi cyane ubwa mbere nituze mu gihugu nitekane mu gihugu kuko igihugu kitarimo iteka n'itekane kigabwa n'umuntu uwo ari we wese kandi nta bandi bantu babishobora kubishyira hatari izo nzego twari ko turavuga apana abantu abantu nibyo barafise ikibanza gikwiye mugabo bazi bwa gatatu icyo tuyiteze ko ubu ni umunsi icyo twiteze ah. kugira ngo twumve ko ibintu byogenda neza jewe numva umushikiranganji wa mbere narabonye ko umengo yari yabitanguye mu bushikiranganji ariko aratwara mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yariko araraba ingene ibintu vy'amakori n'amatagisi vyogenda neza nk'ubijejeje numusaba yoca arondera abahinga bakamugirira ico nokwita audit general de l'administration bisigura ni ukuvuga n'ugira amasuzumwa kukungene administration Burundi ikora ingene iri kwirakora intwaro kuva muri presidence mm. kumanuka gushika hasi baraba ingene administration yubatse y'u Burundi mm. yubatse gute ikora gute gute kugira ngo ko yubatse ntibari babizi oya biragoye eh. kuko kubimenya n'abahinga bagomba kubibyerekana si umushyiranganje kuko ubwo buhinga ntabwo baba bafise baca bakoresha bo baba bya politiki hari abahinga rero babyize baca babibereka bagire odite organisasiyoneri bagira amasuzuma y'ukungene adiminisitirasiyo y'uburundi kuva muri perezidansi ingene yubatse ibyo byoca byungura ikirere ibyo bica bifasha bica bifasha kuraba ukungene amategeko agenga administration ameze n'ukungene abo bantu bajyaho ingene binjiramo baraba ibintu byinshi baraba ibintu byinshi cyane ubwo amategeko ko hari n'ibindi n'ibindi n'ibindi ni kujya erega erega no kumenya yuko leta seti ni pesone mohari nuko ko twabonye umushikiranganje wa mbere ashobora gufata ashobora kuvuga ikintu kari kaja mu ngiro aca afata amarokomandasiyo ibintu byose byategetswe mu icyo kigwa baca babishyira mu ngiro ibyo byoca bifasha ikigira gatatu nibaza mbona ko gikwiye coca gikorwa kandi nibaza ko bazobishobora umukuru w'iwe yaramaze kugitangura ni ikintu kijanye na bije porogaramu mu bisanzwe ibi byose twari ko turavuga ngaha bije porogaramu ukunge ni baba bifuza kuzoshika ku ngaha ayi bakavuga bati bagaca baza barasuzuma haba hariho ico bita les indicateurs de résultat ayo ma indicateurs baba barabiteguye byarizwe neza ukunge biza biragenda bashaka harabaho na suive evaluation bakaza barevaliwa baza barasuzuma baza basuzuma baraba ko biriko biraja mu ngiro utabishyize mu ngiro mu bibanza by'ubuhinga ibibanza by'ubuhinga mhm. nicyo umuntu ashoboye mhm. ibyo rero bitarabaho ibyo bitarashoboka ivyo kugira ngo bishoboke nabyo haba hariho amategeko mugabo nababwije ukuri none abashikanganje badashobora kuja kwerekana ubutunzi bafise badashobora kubahiriza ibyo bintu bisanzwe bisanzwe bisanzwe by’ukuri none ivyo bintu babishobora gute nibiheza ngo bikunde ariko eh. uwo kumviriza rufsiri yo havagira ati we nta nta karusho nakamubona muri rihinduka inzego akarusho eh. abantu n'ubu ndabisubiyemo eh. akarusho nuko tubona ko n'amategeko hari n'imiburiburi atangura kubahirizwa urumva ni ibi turavuga none ndakubwiye yuko mu minsi icumi ibwirizwa uhereye kuri izo nshingiro n'ayandi mategeko mejeje kudondagura mu kanya avuga yuko mu minsi cumi n'itanu abantu bari muri leta baba bagiye kwerekana ubutunzi bwabo kandi bo bagenda aho batuma none habuze kugira ngo bagende kubwerekana hari ingorane nyabaki rero nibaza yuko twotangura kuri ibyo bintu bitoya ibi bikuru kubera umushyikiranganji wa mbere ahari uno munsi twabonye by'ukuri ko ashoboye gushyira mu ngiro ibyo yiyemeje hari ibintu bisanzwe cyane byakorwa bisanzwe cyane n'ubu uno munsi ntibyumvikane ukungene amabirudo ashaka atari kwarakora ntibisigurika ku isi nzima ah. aba bose turi kumwe hano atabaye hanze nta n'umwe atagiye mu mahanga nibaza ko ari uburundi bwonyine ku isi butagira biro dushanje. Ah, ah, nibyo nibaza ukibaza nk'umutegetsi umuntu ashobora kwibaza umutegetsi yashobora gufata ingingo nk'uyu ni umutegetsi yumvira gute mu by'ukuri biragoye gusigura nukuri urabona sinzi ko mwumvirije ariko tuje kubande tuje kubande rufyi ngira mpeze ngira eh, mpeze eh. bavuga yuko ibice ibice birenga 70% by'amafaranga y'ibintu dukenera ngaha mu gihugu amafaranga ava ku isoko yo mu kinywabi unavyumva ico kintu ibice birenga ku ijana y'amafaranga aza n'ibintu dukenera ava ku isoko yo mu kinywabi none niumva ko leta bari kurateza imbere isoko yo mu kinywabi yo mu bisanzwe mm-hmm. urakoze rufyiri urakoze jiberi eh, nyawakira wowe ubwira uti ni eh, wewe akarusho ubona na cyane cyane ugenda upfunira akaguha inzego nshyashya ziheruka kujaho kugira ngo zibandanye ziteza imbere igihugu nk'uko umukuru w'igihugu abyipfutse akarusho mbandanya mvuga ni uko umukuru w'igihugu yafashe umwanya ukwiye ni kugira yerekane intumbero yiwe akagenda arakebura inzego zitari nke ahereye ku butungane n'ahandi nawe wowe urumenyesha amakuru cyangwa uwo ari mu uwo ari we wese arabona yuko ati rukino rwaheze reka mu byo ngirirwe ndabitunganye neza ariko twage turavuga kandi atari cyo ko umuntu abigaruka ko niyongere inzego zo hejuru dufatiye umukuru w'igihugu afashe itunganya itunganya ry'ubushikiranganyi itunganya ry'inzego gusumba uko byari na cyane cyane kuronsa abantu abahinga haba bahinga koko uko eh, hari icyo tutuma umuntu kubera ko atagishoboye ni uko mu nzego zabo bahereye hejuru gushyika hasi mubona koko zubatswe ziheje kubakwa hariho amategeko zikorera hariho n'ukuntu bikontorwa ko uko ayo mategeko yabashikiye mbega ariko arakurikizwa si ikintu uterera amategeko si mu kintu umuntu aterera urayatanga uratanga intumbero mugabo ukaza urakurikira uhereye hasi ukwezi ngo zikurikirana ko uko byavuzwe ariko biriko biraja mu urakoze eh, mwigisha muri kaminuza dr guillaume ndayikengurutse izi mpinduka turi ko turabona mu nzego nako nyine n'akarusho kuko byerekana yuko hariho ugushaka gukora neza gusumba uko byari bimeze hanyuma rero dufatiye kuri izi mpinduka kuri izi mpinduka ntutubaze akarusho karengeye kuko haciye ubundi nawe hariyo abariko barafatira ku bijyanye n'igitoro aba ni batwebwe aba rero ni twebwe ni twebwe ni twebwe dufise iyo miduga tugendesha hariyo n'uri kararaba ati ndarindiriye muri ako karusho y'uko umunwa wanjye uguma uronka urya no mu mufuko hakaza amafaranga urumva twese dufise ibyo twiteze kandi haciye iminsi mike izo nzego zihareka tuzirindire ntiduce dushaka kwihutisha ibintu ngo yego ariko nk'umwigisha we w'akagohe wabavunira aho barira uti e, e, nimushimikire ngaha wobabwira iki jewe ikintu cya mbere navuga ni ugushyira imbere ineza y'igihugu irengeye ineza z'umwumwe wese hanyuma ikindi kintu kijya namye garukako ko tuzi ko twaciye mu bibazo byinshi muri kandi kandi tukaba tuzi yuko mu byo dukora uno munsi biguma bigumamwo bigumamwo nitugerageze tubirengere nitugerageze tubirengere kandi tuzobifashwa n'abo nyine bari mu nzego uhuh. nibo bidufasha hanyuma ikindi kintu ni uvuga turi ko turavuga rwose turi aba leta mugabo turi turavuga la karite des institutions inzego z'igihugu ngene zimeze hari inzego za politiki hari inzego z'ubutunzi n'inzego twita social ni ukuvuga ces entreprise nazo nyene zirashobora zitegeza kwinjira muri uko kuntu nabo bari mu eh, mashirahamwe eh, yigenga ayo eh, ni ukuvuga amashirahamwe yigenga ibyo bita les entreprise bakora bikorera twabo bikorera utwabo nabo nyene bategerezwa kuja muri iyo ntumbero mukuru w'igihugu ariko aratanga ati turwanye igiturire mhm. kuko abo barya igiturire ntibaciha mhm. hanyuma ni n'aya mashyirahamwe yigenga ko tuvuga ko dushaka ingendo ya demokarasi tukagira iki nayo nyine akiraba iyi migambwe imigambwe nayo nyine imigambwe ivuga ati ntituri ku butegetsi twege turi muri opozisiyo nayo nyine ikaraba by'ukuri yuko ibyo umukuru w'igihugu yipfuza ko twoja mu nzira y'iterambere ikaraba yuko intererano yayo iriko irayitanga najewe nk'umunyagihugu ari ngaha nkaraba ati none iyo ntumbero nziza umukuru w'igihugu ariko aratanga jewe aho mperereye nk'umwigisha dufate aho ndi ndiko ndakora iki kugira iyo ntumbero umukuru w'igihugu ariko aratanga ishiki urumva twese twokwiraba muri rusange ariko bo bakatuja imbere abivuga neza mugaragara ndabibutse wa gasore ijambo ryiwe rya mbere yavuze kandi n'ubu munsi rikiri dagitarite riguma rifise akanovera riguma rifise akanovera yavuze yuko ibisuma imihimbiri abantu bazohigura nibyo urumva ko mu yavuze nawe byaramuraje ishinga tukavuga tuti uya turi kuri gatanu hanyuma umwaka uza turabwiye tuzo turagenda ubona ko ndavuga rizenda ikatero dore zirita reka gatoya mu kajambo gatoya mwigisha dr nkengurutse eh, guillaume ndayikengurutse aya makenga ya rufyiri uyishura gute mu kajambo gato eh, Eh, icya mbere nagomba kuvuga ni uko eh, dushobora kudahuza kandi nicyo cyiza cy'ikiyago nk'iki eh, ikindi nagomba kuvuga ni uko ikindi nashaka kuvuga ni uko nk'uko muri ko murabivuga jewe mvuga nk'umuhinga hanyuma gabriel rufyiri nawe murazi yuko ari mu mashyirahamwe avuga nk'umuactiviste afite inyungu aharaniye kandi jewe rero nk'umuhinga jewe rero nk'umuhinga sindekuriwe sindekuriwe kurota kuko ndabona iyo igihugu cavuye ibyagiye biraba nkabona icyo no kwita eritaje umukuru w'igihugu uno munsi afise hari ibyo yaratswe nicyo gituma iyo mugize imana mukaronka in petite victoire no kuvuga mugashika ku kantu gato iyo ntizi ntoyi mm. no kuryohe no kuvuga uno munsi umuntu yohakana yuko hatariho imvugo itunga urutoke ku bitagenda mu gihugu sinzi ibyo biba ariko kandi ari n'intambwe kuri jewe rero nk'iyo mfata ko ari intambwe mugabo hacazi iyindi ntambwe ikurikira ko mwamaze kuvuga ibitagenda neza intambwe ikurikira rondera umuti hanyuma abantu bari imbere y'abandi cyane cyane kuko ku isi abahinga abahinga bariho urumva rero usanga abantu benshi barwaye muga batazi ko bagwaye iyo porogaramu rero nijeho hari abahinga ku isi babaronde y'ukuri ibyo n'ibindi nibaza yuko ari ibindi birashobora kuba birimo mugabo sivyo vyonyene iki kintu bagikore ikindi naco nifuza ko coba nuko abantu babadandaza nyamba by’ukuri ibi twavuze ko bishobora bija mu ngira amajambo ikwira herekezwe n'ibikorwa abantu bose bari muri leta badandaza bababuze gutandaza ko ari itegeko itegeko eh, nimero imwe agakwego ubusa gatatu eh, ryo mirongo umunani n'icyenda ryagiye ribuza abantu bari muri leta n'abakozi ba leta kudandaza ntibasubire kudandaza kuko usanga ibi byose turiko turavuga ko bibuze isukari sima eh, ibitoro usanga aribo bari muri byo urakoze rusi murakoze namwe urakoze wakoze gushika hano ku nama mwakoze kudutumira namwe eh, Dr Guillaume Ndayikengurutse urumwigisha muri kaminuza wanonosoye ivyigwa bya politiki n'imigenderanire wakoze kwita ubutumire bwacu namwe mwakoze kuntumira urakoze Gilbert Nyawakira urongoye CSB ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi turashimye ku byiyumviro watanze hano ku nama ndabashimiye namwe ku bantumiye urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twagarutse ku mpinduka iherutse kwibonekeza muri leta y'u Burundi turaba akarusho igiye kuzana ku Burundi n'abarundi mu buhinga bw'ivyuma hari Serafine Hakizimana yakurikiranye na Eric Uwimana hariyo kandi Bertier Mugiraneza Leonce Bitariho niwe hagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje Alain Desire neza naho ubutaha Una.